بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين اما بعد یک جزوه خیلی کوچیکی ما داریم در بحث اعتقاد که میخوام از باب مذاکره یعنی یک حلقه ذکری باشه هم توك در روز ما می برای حلقات شاء انشالله خدا توفیق بده یک متن کوچیکی که بالاخره جلو خدا سفید باشیم یه کتابی حداقل از اول آخرش خوندیم یه کتابی هست آیا اعمار مساجد فقط به اینه که دیوارها بلند بشه یا نمیدونم به مسجد زیاد بشه اعمار مساجد اینه نه انما یعمر مساجد الله من آمن بالله یوم الآخر اعمار یعنی آبادی آباد میکنه مسجد آباد میسازه مسجد چه کسی کسی که ایمان به الله داره و روز آخرت داره بعد آخر آیه خداوند اشاره داره ولم ولم یخش الا الله یعنی اون کسی که اهل مسجد مسجد رو آباد میکنه از کسی جز خدا نمیترسه یعنی اونها که اومدن در مسجد میخوان مسجد رو زنده بکنن یعنی هدفشون از اون آبادی و اعمار اعمار معنوی بیشتر از اون اعمار مادیه چون هم جنبه معنوی هم جنبه معنوی رو در بر میگیره این اعمار و هم جنبه مادی رو در نظر میگیره در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم جنبه مادیش خیلی خیلی به جلوه نمیدادن از یک دیوارهای خیلی راحت حیوانات می اومدن توی مسجد سگ میومد اومد گربه می اومد میرفت نه در داشت نه پنجره داشت اعماری که در مساجد در مساجد در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن حلقات ذکر بود حلقات ذکر بود که متاسفانه الان ما محروم ازش یعنی مثلا به شیخ بیا توی مسجد رو ساعت یک هفته بیا صحبت بکنه این خلاف حدی رسول الله علیه و سلام رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی از صبح تا شب می نشستن حذیفه رضی الله عنه میگه که با رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز فجر نشستن تا شب هر چی دیگه قرار بود که رخ بده تا روز قیامت رو برامون بازگو کرد هاتون بهشون بهتون میگم بعضی هاتون فراموش کردم هم رسول الله اصلا گفته که نگم و در احادیث متعدی در حذیفه روایت شده بحث اینه که رسول الله صلی الله علیه و اهمیت خاصی میدادن نه تنها برای مردم برای زنان حلقات خاصی داشتن برای ذکر حالا فرقش فرق این حلقات ذکر حلقات هر از در مسجد باشه کمان در مسجد نیست توفیقش رو پیدا نکردیم خدا بهمون توفیق بده که مساجد رو آباد بکنیم با ذکر خدا چون اصل بر اینه که مسجد آباد بشه و حلقات ذکر در مسجد بشه چون حالت کلاس پیدا کردن یک حالت اجباری یک حالت اکادمی یک حالت رسمی به خودش پیدا میکنه که شخص الان با خودش بگه من باید بنویسم و بخونم و این نمیدونم بعدا امتحان پس بدم دیگه خود به خود اخلاص آدم زیر سوال میره برعکس حلقات ذکری که انسان از ذ و رغبت خودش میاد یرفع الله الذين آمنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات والذين اوتوا العلم اونهایی که علم داده شدن خداوند بالاشو میبره این بالا رفتن وقتی میاد پیش که هدف خدا باشه هدف در اون هدف ما اخلاص باشه متاسفانه این در اخلاص ما خلل ها پیش میاد به خاطر دنیوی بودن مدرک دادن به خاطر نمیدونم نمره گرفتن به خاطر تنافس روی رتبه و جوائز و خیره اینا همه خود خود اخلاص انسان را خدشدار میکنه و هدف علم رو از بین میبره با هم یک دوری میکنیم روی ایمت و اگر ما برکت خاصی احساس کردیم در خودمون در ایمانمون در تقوامون در اخلاصمون که ادامش میدیم اگر دیدیم که نه بازم همونطور کسالت و همونطور نمیدونم بیرغبتی و بیمیلی در ما هست دیگه باید دنبال یک راه دیگه باشیم برای اینکه احساس این علم رو درک بکنیم یعنی در وجود خودمون این ارزش این علم رو در بیابیم چون رسول الله صلی الله علیه و آله شما دقت بکنید صحابه نقل میکنن وقتی که ما می نشستیم رسول الله علیه الصلاه و السلام میگفتن خودش وقتی که ما بلند میشدیم احساس میکردیم ما فرشته هستیم اومدن شکایت میکردن نظر رسول الله علیه و سلام رسول الله یعنی ما وقتی که کنار تو نشستیم در این حلقات شرکت داریم طور دیگه هستیم میریم بیرون طور دیگه هستیم ما می... میخوام به این ارزش ها برسیم با این به این باورها برسیم این احساس در خودمون درک بکنیم هرچند که رسول الله صلی الله علیه و وعده دادن ما من قوم یجلسون فی الله إلا وحفتهم الملائكه غشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه او كما قال عليه الصلاه والسلام هیچ قومی نیستن بنشینن گرداگرد ذکر برای ذکر خداوند مگر اینکه فرشتگان گرداگرد دانها ملائکه گرداگرد دانها حلقه بزنن و رحمت بر آنها سرازیر بشه و سکینت در قلب آنها فرود بیاد این وعده رسول الله علیه الصلاه و السلام هرچند که وعده های رسول الله صلی الله علیه و در حق طالب علم کسی که دنبال علم بیشتر از اینه رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای خوشبختی میکنه برای طالب علم برای طالب علم دعای خوشبختی میکنه نظر الله امرا سمع مقالتی فوعاها و حفظها و اداها لمن لم يسمعها تا آخر حدیث تو کما قال علیه الصلاه و السلام خدا خوشبخت میکنه کسی که سخن من رو میشنوه کسی که حفظش میکنه درکش میکنه و سپس ابلاغش میکنه این حادثه حادثه دیگر فرشتگان و ملائکه و مایه ها در دریا و پرندگان در آسمان ها طلب استغفار میکنن برای طالب علم روایت های دیگه داریم ملک ان الملائکه تضع اجنحتها وضع لطالب العلم ما یصنع ملائکه اجنحه خودش بالهای خودش رو فرش میکنه زیر پای طالب علم به خاطر رضایت خوشنودی که خداوند از اون بندگان داره خداوند از اون بندگان خوشنوده راضیه بالهاشون ملکه ملائکه فرش میکنن این طلب علم خیلی مهمه که انسان این احساس در وجودش بیاد که من طالب علمم نگاه کنید هیچ عبادتی شرفش بالاتر از علم نیست هیچ عبادتی هیچ عبادتی شرفش ارزشش مکانتش بالاتر از طلب علم نیست چرا چون غیر ممکنه شما عبادتی را انجام بدید طاعتی را انجام بدید بدون علم علم از شریعت علم از قرآن علم از سنت به خاطر همین امام بخاری میاد با بندی میکنه باب العلم قبل القول والعمل اول علم فعلم انه لا اله الا الله اول بدان کلمه اله رو باید بدانی اول معناش این اولین چیز اولین مکلف بر هر بر هر شخص اولیش علمه حالا بعد میاد ان در ضمن بحث ما میگیم این علمی که مد نظر هست علم نظری یا علم کونی مد نظر هست یا علم شرعی مد نظر هست این دو تا علم علم نظری و علم شرعی رو با هم دیگه بحث میکنیم که چطور ما میتونیم به خدا برسیم با علم شرعی یا با علم نظری چون بحث شما اگر یادتون هست در تحاویه خوندید که متکلمین بر اینن که اون علمی که ما میتونیم به خدا برسیم که علم نظری هست یک علم کونی هست یعنی با توجه به نظر در مخلوقات که انشاءالله بحثش خواهیم کرد از مسائلی که باید گفته بشه در بحث این متن چرا این متن ما انتخاب کردیم بحث اینه که ما این این مد رو داریم فردا شما فارغ تحصیل میشید شما میخواید به مردم یاد بدید این متن بهتون یاد میده که با مردم چطور شروع بکنید این یعنی داعی دعوتگر همیشه با خودش زمزمه شه که من چطور تو مدرسه شروع بکنم چطور با مردم شروع بکنم یک متن خیلی کوچک انسان میتونه در عرض مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت کردن در عرض دو سه هفته این متن رو برای مردم مرور بکنه این از متنهای خیلی کوچک هست در سطح ابتدایی شما الحمدلله تحابیه رو خوندید خیلی از این مطالب رو میدونید گفتم هدف اینجا هدف یک درس علمی پژوهشی نیست هدف مذاکره هست یعنی اینجا نشستیم فقط برای دور علم فقط برای اینکه در این فضیلت شامل بشیم که ملائکه برامون تقاضای مغفرت بکنن و بالهاشون رو زیر زیر پاهای ما فرض بکنن و از اون فضائل و حسناتی که خداوند نوشته برخوردار بشیم خیلی مهمه که داعیه ربانی باشه همونطور که خداوند در قرآن میفرماید ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ابن عباس در شأن این آیه اونچنان که در صحیح بخاری را خواهد اومد هرچند که اینجا مؤلف خیلی خلاصه گفته ابن عباس در شأن این آیه میفرماید میگوید که ربانیین کسانی هستند که علم را ساده مردم میآموزند با حلم با بردباری و صبر الله میاد انشاءالله بعد بحثش خواهد اومد و امام بخاری بعد از گفته ابن عباس اینو نقل میکنه الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره اونهایی هستن ربانی ربانی این کسانی هستن که علمهای کوچک را به مردم یاد میدن قبل از بزرگش قبل از سختش پله پله یاد گرفتن پله پله یاد دادن خیلی مهمه ما در دعوتمون در متون چه میخوام حفظ بکنیم چه میخوام یاد بگیریم پله پله هرچند که مثلا ما اینجا این قضیه مراعات نشده اینجا تو درسای خودمون یعنی ما اومدیم مستقیما روی صحابیه هرچند قبل از صحابیه باید متن‌های دیگه رو می‌خوندیم صحابیه خیلی متن سنگینیه متها باید به تدرج خونه یعنی طالب علم اول اصول ثلاثه رو میخونه قواعد اربعه رو میخونه قواعد سته رو میخونه این کتاب هایی که اعتقاد از جهت نس نوشته شده نه از جهت عقل نه جهت علم کلام بعد از اون میاد از این متون عقلی واسطیه میاد کشف شبهات میاد بعد از اون حمویه میاد تدمریه میاد اینا متون علمی هستن در بحث اسما صفات در بحث توحید عبودیت توحید عبادت کتاب توحید خیلی مهمه یعنی قبل از واسطیه معمولا بعد از اصول سلاسه و نمیدونم قواعد اربعه و قواعد سته بعد کتاب توحید خونده میشه بعد کشف شبهات خونده میشه اینا تسلسل و تدرج در طلب علم ما از ابتدا شروع کردیم یعنی اولین متن کوچکترین متن رو شروع کردیم که ببینیم خودمون رو تست بکنیم ببینیم چقدر برامون سودمنده و ازش بعد میتونیم بهره بشیم هیچ وقت به خودتون نگید که که مثلا ما میتونیم عالم بشیم به قول معروف شاید زمزمه ذهن همه ماها باشه شاید مثلا انسان به خودش بگه ما میتونیم روز عالم بشیم خداوندی که در قرآن میگه انما یخشى الله من عباده العلماء آیا می میتونیم جزء اون بندگان باشیم که از خدا میترسن روزی خب این رو در خطیب در کتاب الجامع الاخلاق الرابی نقل میکنه از فضیل بن سعید دیگه یک شخصی فوق خب سعید نقل میکنه یه شخصی میرفت حلقات علم به خودش میگه که من که عالم نمیشم من که یاد نمیگیرم همیشه به خودش نکوهش میکرد سرزنش میکرد میگه روزی گفت که من میگه دنبال طلب علم نمیرم بر خودش طلب علم رو سختی میگفت گفت که من از کنار صخره رد شدم همون شخص میگه رد شدم دیدم که قطره قطره آب روی صخره میفته دیدم که قطره قطره تاثیر گذاشته روی صخره سفت و سخت هرچند که آب اون آب نرم آب آب نرمی هست ولی خب با نرمیش رو تونست تاثیر بذاره اونجا هست میگه توبه کردم از اون حرفم رفتم به طلب علم میگه این شخص عالم شد انسان هیچ وقت برای خودش دشوار نبینه راه علم راه این که مثل پیامبران بشه مثل صحابه بشه کسانی خواهند اومد رسول الله هم بشارت داده علیه الصلاه و السلام کسانی خواهند اومد که اجر پنجاه از صحابه خواهند داشت نه فضیلت نه مکانت عجب، پاداش صحابه وقتی میخواستن روش بذاشتن براش مشکل نبود دشوار نبود کسی بهشون نه مسخره میکرد نه مطلقشون مینداز اگر پیراهنشون کوتاه بود کسی نبود بهشون مسخره بکنه لیکن از نشانها از نشانهای قیامت چی علی دینی که القابقی حلجان مثل کسی که سنگ اختری زغالی در دست گرفت قابض بر دین خودشه میخواد دینش رو حفظ بکنه خدا رو از خودش راضی بکنه ما داشتیم انما یعمل مسایه ولم یخشى الا الله نترسید جز از خداوند کسی که از جز خدا نترسه نترسه الان در این دوره زمانه مثل کسی هست که آتش رو در دست خودش گرفته تو خونه منزل توی منزل مسخره میشه تو ملا شدی تو نمیدن خشکی تو تنروی شما نگاه کنید اگر بخوای امتحان بکنی از شب و راست از کوچه و خیابان و پدر و مادر و خواهر و برادر و همه رو میکنن این بحث غربت دینه بدل اسلام غریبه و سیعود غریبه فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء بدا الاسلام غريب اسلام غريب ما غريب سخت بود مردم که دین رو بپذیرن اسلام رو بپذیرن ولی پذیرفتن و سیعود غریب و بازم غریب میشه بلان غربت دینه الان غربت دینه فتنه هایی که در آخر زمان رسول الله صلی وعده دادن که شده از قتل کشتار شما نگاه بکنید در امت اسلامی از قتل کشتار میشه برای چیه به خاطر بی تقوایی به خاطر اینکه حلال و حرام مردم نمیشناسن شما وارد بازار بشید ببینید چقدر رباخاری هست چقدر دروغ و غش هست قسم به غیر خدا هست نه همش علتش برمیگرده به اینکه مردم آگاه نیستن شناخت درباره دینشون ضعیف شناختشون درباره دینشون ضعیفه که وظیفه ما هست که به مردم بگیم و برسونیم اول خودمون رو به خدا نزدیک بکنیم و بعد مردم رو به خدا نزدیک بکنیم خب بریم به اصل خود مطلب این فقط یک مقدمه بود پیرامون این بحث طلب علم و اهمیت دادن به علم و تدرج در طلب علم یعنی پله پله علم خوندن و اهمیت دادن به متون خصوصا متون قدیمی کتاب ها الان خیلی قطور شده خیلی گنده شده و رسول الله هم خبر دادن علیه الصلاه و السلام که قلم زیاد میشه زیاد مردم بنویسن ولی برکت نداره حالا مثلا ما اینجا یک متن میخونیم میخوام با تعنی تکه به تکه کلمه به کلمه میخوام بخونیم تا برکتش احساس بکنیم از ابتدایی که شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم الله قبل از اینکه با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بکنیم این متن اصلا اسمش چیه بعضی میگن اصول الثلاثه بعضی میگن ثلاثه الاصول بعضی میگن ثلاثه اصول و ادلتها و صحیح ترینش ثلاثه الاصول یا ثلاثه اصول است ثلاثه اصول و ادلتها اصول الثلاثه اون دیگری هست کوچکتر این متنی که در دست شماست اون مال بچهای کوچک معمولا شیخ نوشته که درس داده میشه در مکاتب این ثلاثه الاصول هست یا ثلاثه اصول و ادلتها ثلاثة أصول وأدلتها ثلاثة ثلاثة خبر دي مرفوع واضح دي درسة منظور هذه ثلاثة أصول درسة مبتداش محذوف مبتداش هي هذه هذه ثلاثة أصول علامة رفعش هم واضحه این آه، خبر علامة رفعش هم چیه مرفوع بودنش ثلاثة اصول مضاف الیه مجرور به تبعیتش به علامتش هم خب کسره واضحه که آخرش واقع شده ثلاثه اصول و ادلتها ادله هم و و عطف ادله بر ثلاثه یعنی هذه ثلاثه اصول ثلاثه و ادله و ادلتها معطوف بر ثلاثه هست بر طبیعت اونم اینم بازم مرفوعه و مضافم هست مضافله ها که ضمیر متصل هست مبنی بر سکون حالا این خلاصه حالا بحث این اسم مد ثلاثه اصول یعنی هذه ثلاثه اصول و ادلتها و که بر این تا اصل اومده این تا اصل چیه ان در متن میخونیم که این تا اصل چی که میخواد اینجا شرح بده مؤلف بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بابای با استعانه هست اینجا ما کمک میخواهیم با بسمله اقتدای قرآن است طرفی میکنیم که با بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه را شروع و این بسم الله که ما آغاز میکنیم به اسم الله اینجا کمک میطلبیم از خداوند برای چی؟ برای خوندنش و برای انتفاع از این متن یعنی بسم الله اقرا او بسم الله انتفع به هذا المتن با اسم الله شروع میکنم چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کل امر ریبال کل امر کل امر لا یبدا فيه بسم الله فهو اقتر اون هرچه که حدیث در ضعفش خیلی زیاد بحثه طرقش هم خیلی زیاده شیخ البانی تحسینش میکنه ولی خب بحث خیلی توش زیاده ولی گفتم کافیه هر متن حدیث اینطوریه که کسی که یعنی هر کاری که با, با بسم الله شروع نشه اون کار کار نه که مردوده کار ناقصی هست نقص در اون کاره اون کاری که بسم الله شروع نشد درسته عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر کاری بسم الله میگفت در هر کار خیلی خوردن در لباس پوشیدن در مسجد رفتن آیا درسته که بسم الله الرحمن الرحیم در غذا خوردن بگیم در حین غذا خوردن یا غلام سم الله و کل بیمینک و در روایت یا غلام قل بسم الله و کل بیمینک قل بسم الله سم الله یعنی بسم الله بگو بسمله با تسمیه فرق میکنه اینجا با بسمله آغاز کرد نه با تسمیه تسمیه بسم الله گفتنه و بسمله بسم الله الرحمن الرحیم گفتنه خلاف سنت انشالله اون به موقعش دیگه بحثش خواهد اومد که سنت نیست بلکه خلاف سنت بلکه بدعت بسم الله الرحمن الرحیم گفتن سر غذا شاید یک شخصی به بگه من کار خلافی که انجام دادم خدا گفته بسم الله الرحمن الرحیم کامل منم میگم مالیت علیه امرنا فهو ما لیس علیه امرنا نه چیزی که امر مبارش نباشه رد مردوده امر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این نبوده و این چنین یاد به صحابه نداده رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد داده به صحابه که بگن بسم الله بسم الله جار و مجروره متعلق به محذوفه تقدیرشم بسم الله اکتب یا بسم الله اقرا یعنی با استعانت به خدا آغاز میشه و بعد از اسم الله اومد الرحمن الرحیم به اسم الله الرحمن الرحیم جایی دیگه ما در قرآن داریم کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید الله الذي له ما في السماوات العزيز الحميد الله شما اگر دقت بکنید عطف الله عطف بيانا الله اسمیه که تمامی اسما و صفات خدا را در بر میگیره الله تمامی اسما و صفات خداوند را در بر میگیره اینجا هم واضحه الى صراط العزیز الحمید الله الذی اسم حالا بر خداوند فقط بر خداوند هیچ کسی با خداوند شریک نیست اصل اله از معلوفه اله در وزن فعال مثل امام به معنای مفعول اصل خود کلمه الله از اله گرفته شده بر وزن فعال مثل امام به معنای چیه مفعول اینجا به معنی اله و معبوده اله معلوه اله در لغت میاد متعله القلوب و اله کسی که قلبها شیفتشن یعنی کلمه شیفتگی درش میاد کلمه ترس و محبت درش میاد یعنی اون کسی که قلب دوستش داره و قلب تعظیمش میکنه میترسه ازش این دوتا وصف در اله هست در, در, در, در معبود هست یعنی کسی که انسان براش سر به سجده میزنه از باب تعظیم سر به سجده میزنه از باب محبت چون دوستش داره این اله بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مشهورترین قول در الرحمن الرحیم الرحمن صفت عامی هست برای تمامی مخلوقات از رحمت خداوند اینی که به مسلمان و کافرش نفس داده چش داده گوش داده این نعمت ها را داده این رحمتشه مادر شکم مادر حفظشون کرده چه چه مسلمانش این رحمت خداونده وسع کل شی و رحمته وسع کل شی رحمت خداوند همه چیز را در بر گرفته اما رحیم صفت رحمت خداوند خدا در قرآن میگه یعذب من یشاء و یرحم من یشاء رحیم بودن خداوند خاص خاص کیه و یرحم من یشاء کسی که بخواد حالا از مؤمنین از متقین کسی که بخواد خداوند میبخشه حالا گفتم این مشهورترین تفریقی که در الرحمن و الرحیم هست و اقوال دیگری هم هست که نقش شده در این تا اسم از اسمهای باری تعالی هرچند که متکلمین مخالفن در, در اثبات صفت رحمت برای خداوند و رحمت و وسعت کل شی ما در تحاوی ما میخونیم دو نوع اضافه داریم نسبت به خدا شما شما اگر مطالعه کرده باشید در کتاب تحاویه میاره در ابن عبدالعز حنفی میگه که اضافه دو نوع اضافه داریم میگه اضافه اعیان داریم اضافه اعیان داریم و یکی اضافه اوصاف داریم که جز اوصاف اوصاف خداونده اوصاف خودشه مثلا اعوذ بعزت الله و قدرته شر ما كل ما اجد او حاضر اعوذ بعزت الله و قدرته اینجا قدرت خداونده اضافه شده به خداوند چه نوع اضافه اضافه صفت بس اما در اون اضافه اضافه مخلوق باشه نسبت به خداوند اضافه اعیان اون عینی که خواه یعنی که بقول جز صفات خدا نیست مثل بیت الله ناقت الله خانه خدا خدا که توش نیست مخلوق نسبت به خدا داده شده اینا اضافه اعیانه خب الان این صفتی که خداوند داره به خودش نسبت میده جز صفات ذاتی خداوند خودشه توی خودش هست یا اینکه نه این مخلوقی هست خارج از خداوند این صفت این رحمت میشه گفت رحمت یک مخلوقی هست جدا از از اعتقادات اون چیزی که محمد امین که در تفسیر از بیان نقل میکنه چیز جالبی میگه میگه که اسمهای خداوند حسناست اسمهای خداوند حسناست حسناست اینی که اسم تک برای خداوند و کمال رو در بر گرفته و حسناست در اینکه معنا داره برای خودش بی معنی نیست یعنی خداوند رحمان رحمتم داره رحمان رحمتم داره و لازمه این رحمت آثار رحمته که ما ببینیم آثار رحمت خداوند که خداوند در قرآن اشاره میکنه که نگاه بکنی چیه آثار رحمت خداوند ماها خورشید ما ستاره اینا آثار رحمت خداونده که در این صفت گنجانده شده الرحمن در این اسم پس الرحمن اسم که لازمش چون حسنا هست حالا بحث وجه حسنا بودن یعنی احسن ترینه سیغه مبالغه هست هست از لحاظ اسم از لحاظ معنا و از لحاظ اثر این سه چیزی که ما در دوربر خودمون میدونیم برای همه همه کس رو در بر میگیره عموم داره برعکس رحیم وسعت رحمته کل شیء. خداوند رحمتش همه چیز رو در بر گرفته رحمتش گفتیم ما اسم الرحمانه لازمه چیه رحمت درسته و این رحمت لازمه چیه آثارشو دیدن آثار رحمت رو دیدن در ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم لا يؤتون الذين يتبعون النبي خاصه بله خاص اومد بله، خب این ما افعال داریم وقتی که افعال مقید بشن یه چیزی مقید بشه در یک, در یک جا به یک چیز مثلا در بحث کلام ما داریم مثلا کلام مطلقش وقتی که مطلق بیاد سخنه چه سخن گفتار یا گفتار و سخن ما در بر میگیره و چه سخن دل هرچند که وقتی گفتیم کلام و سخن منظور سخن زبانه مگر اینکه اضافه بیاد از باب اضافه مثلا بگم کلام نفس کلام نفسی یا کلام دلم سخن دلم این سخن دل با این قید دل دیگه اینجا از اون معنای حقیقیش خارج میشه می یک معنای دیگر غیر حقیقی به خودش میگیره اینجا هم همینطور رحمت وقتی که مقید شد به مؤمنین میشه یه چیز خاص یعنی یه چیز خاصی که خداوند نوشته غیر از اون رحمتی که همه را فرا گرفته یک رحمت دیگر اون رحمت دیگر چیه رضایت خودش فردوس خودش بهشت خودش برای مؤمنین یعنی منافاتی با اون رحمت مطلق نداره که همه چیز رو در بر گرفته خب بسم الله الرحمن الرحیم اعلم رحمت الله انه یجب علینا تعلم اربعه مسائل بدیم با کلمه اعلم رحمت الله تا انشالله به جلسه بعدی خیلی الان وقتتون رو گرفتیم اون قرار بود نیم ساعت بیشتر ننشینیم الان نیم ساعت شد نیم ساعت هم شد بیشتر باشه نمیدونم اعلم یعنی بدان رحمت الله این لطف میرسونه در دعوت خدا تو رو رحم کنه و در بعض از نصها رحمت الله و ایایه او رحمن رحمن الله رحمن الله و ایاکه. من و شما رو خدا رحم بکنه و اینجا این نصی کلام ما داریم رحمك الله اعلم رحمت الله بدان خدا تو را رحم بکنه این جلسه جلسه رحمت اصلا جلسه جلسه رحمت. اعلم بدان که این چیزی که الان میخوای بکنی رحم به خودته رحم به خودته خودتو داری رحم میکنی با این چطور رحم میکنه انسان با این با این علم جهر از سر خودش برمیداره صحبتی که اینجا هست وقتی که بهمون میگه با این سیغه امر اعلم به خاطر اینه که ما در بحث علوم اعتقادی چیزی به اسم تقلید نداریم این نیست که انسان مثلا در مسائل اعتقادی بگه الله پدر و مادرم بر یک دیانتی بودن ما هم همونطوری میشیم یعنی همونطور بدون علم تقلید چون ما مسائل تقلیدی داریم که ما درش تقلید میکنیم در مسائل فقهی و یک مسائل اعتقادی دارم که درش تقلید حرام مثلا درست نیست مثلا بگه آقا شخص من بر دین آبا و اجداد خب نه علم شرع علم توحید علم عقیده رو انسان باید یاد بگیره این دنبال کسبش باشه بخاطر همین میگه اعلم بدان چرا باید بدانیم چی چه قراره که به ما بگه که ما باید بدانیم سه تا مسئله هست که بعدا میاد بحثش سه تا مسئله که در قبل ما سوال میشیم از پروردگارمون که باید بدونیم تا جواب بدیم اگر ندونیم نمیتونیم جواب بدیم از پروردگارمون از دینمون و از پیامبری که ازش تبعیت میکنیم چرا از چرا از رسول الله صلی تبعیت میکنیم جوابمون هاهن هاهن لا ادری انا یعنی میگیم رسول الله علیه و سلم پذیرفتن به عنوان شهادت گواه میدن برای اینکه محمد رسول الله هست به خاطر معجزاتی که آورده به خاطر قرآنی که آورده الله را پذیرفتن به عنوان معبود برای چی اینها همه جزء علوم واجبه که باید ما یاد بگیریم تقلید دیگه درش درست نیست حرامه تقلید در مسائل امور اعتقادی درست نیست حالا بحث این که تعلیم این علم از جهت علم نظری باید باشه یا از لحاظ علم شرعی این که ما ابتدا به اشاره بهش کردیم و شاید هم شما یادتون باشه اونایی که با ما بودن در شرح تحاویه ما بحثش کردیم در اینکه علم نظری که بهش استناد میکنن متکلمین که انسان باید به خدا برسه باید به آیات کونی نگاه بکنه این چیز درستی نیست درسته که آیات کونی سبب زیاد ایمان میشه ولی سبب ورود به ایمان علم نظری نیست این که مثلا ما بریم به ماه خورشید نگاه بکنیم و بعد ایمان بیاریم تو خیلی ماها که ایمان وردیم شک در دینمون نکردیم که وارد ایمان بشیم متکلمین میگن باید شما شک بکنید بعد وارد ایمان بشید چون تقلید در بحث اعتقاد نزد متکلمین هم بازم درست نیست ولی ما میگیم خیر روش کسب علم روش رفع جهل از خودمون علم شرعیه نه علم نظری یعنی ما باید ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم ما به رسول الله صلی الله باید ایمان بیاریم با توجه به خداوند با توجه به علم شرعی ادله و نصوصی که در قرآن اومده با توجه به خطابی که خداوند در قرآن به ما گفت ان شاء بحث بیشتر ان شاء الله در بعد باز خواهیم کرد در همین ادامه همین بحث اعلم رحمك الله انه یجب علینا یجب علینا واجبه که ما چهار تا مسئله رو بدونیم که مسئله اولی میگه المسئله الاولى العلم و هو معرفه الله که این مسئله اول هدف این رسالت این بحث همین مسئله اولی که ان بعدا شرح خواهیم داد آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد